Assalamu alaikum mai sauraro sannan mu da saduwa a ci gaban shirin mai suna Abdulhafiz. Mun tsaya ne a inda ni na ke isha rashin mutunci a asibiti wanda ya ɗauki nauyin shirin Ismail Sani ni Habiba Sani Ahmad nake cewa ku biyo ni. sakina lawal ce ta kira isha ta dauka bayan sun gusa ta tambayi ya jikin hafiz ta ce da sauki nan ta fara tambayin ta ya suka kare da mina hakan yasa ta miƙe ta bar ɗakin domin ta mata bayani mai kyau ai ko mina kamar jira take yi ta taso da sauri ta yi squeezing fuska kafin ta ce wato ni za ka mai rufin ko me yasa baka gaya min ita ce isha ba ai wannan cin amana ne ni kuka zagaya amma ba komi na gode aiko ta fara kukan ƙarya hankalin sadiya biya tashi a dandanan likitan ya shigo ya ji a jikinsa ya amsa da sauki likita ina so ka sallame ni ya ce haba abdul baka warke ba no ba shi zan warke a gida duk wa'innan ciwukan za su tafi so ka sallame ni ya san hafiz sarai in dai bai sallame su ba kaɗan daga cikin aikinsa ne ya kunsa komi ya tafi abinsa don sun sha yin haka da shi hakan yasa ya juya ya fita a daidai nan isha ta shigo mina kuwa an kame an ƙi tashi sai kissa take yi abinta nan dai da kyar ta bar shi aliyu na ganin ikon allah a haka likita ya kawo magunguna sannan ya ba sa shawarwari Hafiz Allah Allah yake ya ganshi a ɗakin shi ana haka kuwa sai ga su Alhaji Umar da Alhaji Ahmad suna karasowa suka biya komai sannan aka nufi gidan Alhaji Ahmad na Abuja Mina kam gida ta wuce ta yi mamakin zuwa ta samu babu kayan isha ashe ta zo ta tattara abinta ta yi sallama da mama har mama take tambaya ko lafiya akwai abin da ta mata ta ce no babu kawai su mamanta sun zo ne shi yasa ta koma gunsu ranar ta kwana tana tunani dan ta san isha da hafiz na tare kar su haɗe mata kai wayyo a can gida gun safis kuwa yana zuwa ya yi wanka ya yi salloli da ake binsa ya ɗan risina bacci ne ya kwashe shi ita kamar mina ta gagara bacci tana tunanin makomarsu ita da hafiz ita kan in bata aure shi ba ba za ta taba aure ba hmm wannan kenan kun ga namiji kenan ya je ya kwanta yana tikan baccin shi su kuwa sun gagara kowa sai kissa abu yake yi a ran shi o namiji ba abin yadda ba ne aliyu kuwa ya ɗora a ransa ba zai taɓa gaya mishi ga wacce ya kamata ya nema ba ya dage yana gaya masa lalle lalle akwai abin da zuciyarsa ke so don haka ya yi tunani a daren ranar hajjin hafiz ta sanar ma hajjin isha abin da hafiz ya gaya mata ta kuma ce mata tana so su haɗu gaba ɗaya a yi magana da iyayensu maza washe gari da sassafe alhaji ahmad ya nemo ƙaninsa yusuf suka fanta ma aka je gun alhaji umar suka nemi auren isha ya kuwa bayan a take alhaji yusuf ya bada sadaki dubu hamsin ya ce a taimaka a sa rana alhaji umar ya so ya gaddama akan komi da ake da sauri amma matarsa ta gwada masa matsalar da suke hangowa kar a zo a yi da na sani alhaji ka san alkawarin da aka yi suna yara kar yaron nan ya tona asiri ya kuma ta da tsohon zance hakan ya sa aka sa sati biyu ba a sanar da su ba shi da hafiz ya yi niyyar ya je ya yi shawara da ransa ya ji wacce ya fi so yana so ya yi istihara ya gani ita kuwa sai addu'a take ubangiji ya zaɓar mata mafi alheri mina na so ta je gidan amma ta rasa ya za ta yi hakan ya sa ta kira ali take tambayan ya jikin shin ya ce mata chop ya samu sauki fa har ya fita shi kam cin hakan za ta yi murmushi abinta ta ki gashi yana ɗauka ta fara kuka me ya yasa ki mina shiru ba amsa ba yadda bai yi da ita ba hakan ya sa ya ce gani nan zuwa cikin minti ashirin ya zo ta ci kwalliya ta yi kyau abinta ya ce me ya same ki besti baka da lafiya ne fa kuma gashi kana neman ka share ni ya ce no wallahi ba haka bane i'm sorry you know i love you i ko i value you i respect you i honor you so forget about anything me and you ni ma yanki ne ke mai yata ta yi dariyan jin daɗi oya zo ki baka cikin gari zan je na leƙa ofis mu da sauri ta miƙe yana jiwa ita ma ta jiwa ta kashe rekodanta tana murmushi a ranta in ka san wasu baka san wasu ba suka fita ranar sun zagaya sosai kowa farin ciki a yansa abin da ya fi kwantar mata da hankali shine bata ga sun yi waya da isha ba kuma bai mata magana ba sun je sun sayi snacks da drinks sun huta sosai sun yi taɗi sai can biyar na yamma suka dawo ya ajiye ta a gida ta shige ɗaki ummanta ta gani a zaune ranta a motake umma lafiya ubanki ne nan ta sha jinin jikinta ashe yarinyar nan baki da kai baki san kara ba ni fa ban san neman magana kina da saurayin ki kina kwaci wa ki saurayi wannan ai rashin hankali ne to daga yau na ƙara ganin ki da shi ko da wasa kin je kin jibge Aliyu kin kama wani kika san ba auren ki zai yi ba nan ba umma ta harzuka sosai ta mata fada mina ko ta kula sosai wato Isha gun uwarta za ta zo ta hada mata munafinci tana shiga daki ta dauko wayanta ta danna wayan Isha ta ji ba dauka ba ta ga ba za ta iya zama ba ta fito za ta fita sai ta ga hajiyanta a zaune ta san ba ta bar ta fita ba don haka sai ta zaga ta bata baya ta ɗauki mota fu sai gidan su isha tana hon ba tare ta shiga ba ta ce aisha umar na ciki ya ce a yanzu ta fita ta ja tsaki ta ja mota gida ta yi niyan komawa sai dai ta ɗauki hanyar bali park ta san isha da son zuwa wurin a zaman da suka yi ta sha ce mata if tana son zama ita kaɗai shi filipinas ta go gurin ta zauna ta yi shiru don haka a sauƙaƙe ta yi kwana ta nufi gun tana isa ta yi fakin ta fito tana zagaya ko za ta ganta ai ko ta ganta a zaune a wani kujera da wayanta a hannunta tana da nadanni. kana ganin ta zaka ga wanta a fili mina ta karasa cikin takun ta ita ma suna hada ido ita ta kirkiro murmushi amina aliyu ya gida mina cikin ya mutsa fuska ta ce ba abin da ya kawo ni kenan ba so da kika ga kina jin tsoro na shine kika samu mama na kika gaya mata ita cikin yurinin oh no never hafiz mun kai three years tare i love him and he does too so ba yadda kika iya da ni na zama karfan kaya so ki daina zagaya kina hada da mam dina sai da ta gama surutunta da zage zagenta ta ɗauko ta kalli isha ta ga ko a jikinta illa ma kallonta da take yi kamar mai karantar abu isha ta ja numfashi sannan ta fara ina so in ga miki abin da biki sani ba you have no idea how long nake tare da hafiz muna tare da hafiz for 20 years so get up to yes ku a gefe okay second secondly kike claiming you love habis and he loves you too oh yeah na yadda but all that matters to me shine yana sona ina san sansa tadil da kira you know him for better than me baby you need to see a therapist Portly magana mamanki kuma ni ba yarinya ba ce so ki je ki nemi wanda ya kai report ba ni ba and lastly i want to tell you stop being a bad girl cause i don't have for teenage calamities tana gama faɗa da ko jakanta ta sa gilas ɗinta ta juya ta tafi Mina ta ja tsaki sanan ta ce at least if you want to be bad be bad for a purpose ta ɗauko rekoda da ta yi rekodin maganar su da Hafiz ta kunna mata sanan ta ce you know what can you get it bawon Allah nan kina takura masa please ki janye ya samu sarari isha bata saurare ta ba ta kunna motar ta tafi abinta Mina ta ja tsaki ta rasa me yasa take jin haushin ta to wai ma da me ishan ta fita tana tafiya a mota tana tunani gida ta isa ta ci sa'a ba a gane ta fita ba duk mamaki ya dame ta isha wata irin mata ce mutum kwata kwata bayi da zuciya bangaren isha kuwa sadaki take ta yi zuciyanta na tafasa allah sarki ita tana tausayin kanta ko dai za ta haƙura ne wayanta ta ɗauka ta kira sakina lawal tana ɗauka ta ce sakina ba zan iya ba hafisu ya daina sona a nan ta bata labarin yadda suka yi da mina sakina tabbas ta ji mamaki sai dai ta san yadda aishan take son hafiz don haka gwara ta ta ci gaba da haƙuri har allah ya raba su da ita nan ta yi ta bada haƙuri tana roƙon ta yi haƙuri ma haka dai suka kashe waya tana kwance a falo ummanta ta kira ta sannan ta ce zo nan ta haɗa ta da wata mata daga nan suka ci ba za ta fita ba nan sati biyu isha bai dame ta ba sai dai kuma ganin irin gyaran da aka fara yi mata ne ya dame ta ta yi tambayan ba a fata amsa ba ta gaya wa sakina sakina ta ce ko aure za a miki isha ta ce habawa shine ba a gaya min ba a haka wata rana tana chatin a group suna dan taɗi da sai suya kirfi sai kuwa gamina nan ta fara bakaken maganganu ita da sauri ta yi shiru mutane suna ta binta ta private suna ba ta hakuri tana ganin kamar Mina yarin ta yake damanta kawai ran Asabar aka ce za su shirya su koma Kaduna aiko ta fara shirin ta tsam ran Asabar suka koma nan aka ci gaba da yi mata likanta hafiz gotun da aka sallame su a asibiti sau ɗaya ta ganshi gurin ta yake yi ko barin kunya ne allah kaɗai ya sani mina ko ta bi ta liƙewa hafiz kullum suna tare da ta ga ummanta za ta gane sai ta koma gidan yarta tana morewa abinta to masu sauraro ga dai shi sai shirye-shiryen biki ake ba tare da sanin amarya da ango ba shin wannan auren zai yiwu ko kuwa ishi za ta bi shawarar nina ta rabu da hafiz din sai ku biyo mu a shafin mu na yanar gizo wato youtube don jin yadda za ta kaya wanda ya ɗauki nauyin shirin ismail sani ni habiba sani ahmad nake cewa ku huta lafiya Thank you.